Мир таинственный, мир мой древний, Как ветер затих и притен. Вот давили на шею деревню Каменные руки шоссе, Так испуганно Нежную выбиль Заметалась звенящая жук. Здравствуй! Здравствуй ты, моя черная гибель! Я навстречу к тебе выхожу. Город, город, и в жестокой окрестил а нас как ада и мразь. Ты не поле в тоске полоокой, или красными столбами давясь. стаей, чугунная рать. Да что же, ведь нам не впервые и расшатываться, и пропадать. Пусть для сердца тягучий колка, это песня звериных снав, как охотники давят волка, нажимая и сильно Мам! Теперь зима! Пасмурный ветер! Будьте сейчас прокажу. И я всегда наготове, хоть слышу победный рожок. Попробуй вражеских крови мой последний бесцельный прыжок. Кай я на рыхлой выси упаду, вторую бегу. Слушай песню Querido.